Znači to je ono što, što bi trebali sa večerašnjim predavanjima, predavanjem da, da riješimo, odnosno šta su rekli učeni ljudi po pitanju toga. Spomenuli smo neke osnovne stvari vezano za njih, pa ćemo sada znači, skrenuti i govoriti o toj temi. Ja sam nastojao da saberim stavove učenjaka šta su rekli po tom pitanju, Znači šta se reklo po to pitanju? da jesu li oni havariđi ili nisu havariđi? Haridžije. Naravno, oni sami sebe, Devle Islamije ili oni sami sebe smatraju da su selefijski pravac i da su na ehle ehle vel Tako su izašli sa svojim izjavama. E, problem je znači taj što u praksi imamo da oni, svake, sve druge muslimane, države ili pojedince, e, koji Znači, tako su podli prema njima. Koji nisu bili e, ubijeđeni i davali, e, davali e, znači, beju njima, prisegu njima i smatrali da su oni u pravu, da su ispravni, što su oni takvi proglasili murtedima i kafirima. I to se jasno vidi. Oko toga se ne trebamo mnogo ubjeđivati. Dovoljan je primjer ove izjave koje su bile na našem jeziku, koji su ciljno da se pošalju u naše E, u naše sredine, da se ljudi zaplaše, da se postaknu određeni ljudi koji gaje simpatije njima, da smatraju sebe sasvim dio te države, da ubijaju učeni ljude, daje i tako dalje, jer su oni proglašeni kafirima ili, ili opasnim i potrebnim da se, da se smaknu, da se ubiju. Takav je njihov način opođenja prema ljudima. Nije se niko od njih, nije se ta država rekla da oni nemaju ništa s tim ljudima koji su iznijeli takve izjave. To je bilo na našem jeziku, na drugim jezicima. Uh, u Saudijskoj Arabiji također je izdat uh, na Twitteru izdat, proglasi uh, navedena imena koji šejhova treba da se pobiju. Najaktivniji, najučeniji ljudi Saudijskoj Arabiji iznijeli su imena koje treba, koji su poticali omledno da ih ubiju, jer su oni murteri, otpadnici. Uglavnom oni, e, sama država znači, zbog optužbe da su Haridžije, oni su e, tu optužbu e, odricali od sebe. I rekli su da, on, da, su oni čisti od, te ideje, da nemaju sa time ništa, da oni ne tekvire ashabe, ni pojedinačno, ni ukupno, niti, kaže, niti tekvire sahibu kebire, niti tekvire onog ko učini veliki grijeh. Pa je zbog toga nastala šubha oko toga jesu li oni havarđi ili nisu havarđi. Jer su oni ove stvari odricali o sebe. naravno, oni tvrde da oni samo hoće da uspostavi e, i, da, da su uspostavili ispravni hilafet, e, rašid koji je bio na onome na, na, na čemu su bili e, prva četiri halife pravovjerne, i da im je to bio cilj i da na tom putu idu da, da e, uspostave šerijat i da zavlada šerijat i tako dalje, da objavi opći džihad svim nemuslimanima i tome slično kako to oni tumači. To ono otprilike što oni kažu o sebi. A što se tiče e, učenjaka i islamskih aktivista, e, vojskovođa koji su govorili o Idišu, o Isilu i Dajšu, ja sam to razimirao, pokušao sam sabrati sve ko je šta rekao o njima. Pa uglavnom se to može svesti na neka dva stava. Na neka dva stava se može to svesti. Prvi stav, a to je e, skupina učenjaka koji kažu za njih da su havariđi. Znači da, e, da imaju, da potpadaju pod opis haridžija, ove sekte koje smo mi govorili u tog predavanja. A šta to znači kad kažemo da potpadaju pod opis ove sekti? da su, najopasnija sekta. Da čovjek treba da bježi od nje, da se čuva od nje, da se ne prepisuje njoj i tako dalje. Znači, ta skupina smatra da su oni havarići, savremeni havarići. Da, da, da, potpadaju pod opis Haridžija koji su došli šerijskim tekstovima. Između ostalih, od tih šejhova su sljedeći. saudijski mufti Abdelaziz Ali šejh, Adnan Arur, e, e, sirijski učenjak, Salif Evzan, poznati šeh, uh, učenjaci Lezhara su izdali zajedničku fetvu po tom pitanju, nazvali su oni Haridžije. Šejh kod koji sam, koji meni predavao, kod sam učio Abdulaziz Fevzan također, a između ostalo također, tako je za njih rekao Abdulaziz Tarifi, i ovako možemo nabrati znači, skupine učinjaka koji su, e, poznati učenjaka koji su rekli da su Haridžije. Imamo drugu skupinu koja, koja također ima e, velik broj, koji, nisu rekli da su Haridžije, ali su označili nekim drugim imenom. Recimo, rekli su za njih, e, zajednički se znači može opisati da su za njih rekli da su na dalaletu, ja ću to ovako znači rezimirati, da su na dalaletu, Eh, da su, znači, firka, dale, bagija, galije, mufsida, mustebidda, muktesaba. Eh, znači, da je na aletu da, či, da čini da su fanatici, gulat, da čine fesad na zemlji, da su diktatori i da, da nasilu otimaju ono što, što im ne pripada. Eh, pri čemu kažu da nije, da oni odbijaju Eh, da, se šerijatski presudi ono u čemu su pogriješili, eh, postiću i cilj im je i to radi u praksi ubijaju druge muđajde, muđajske skupine i kažu nije, znači ova druga skupina učenjaka, kažu nije dozvoljeno da, se, da čovjek uđe u njihovu skupinu, da se bori sa njima, da se njima pripisuje i da se sa njima bori protiv drugih. Nego je vađib i obaveza da izađu od njih i ako su prije toga bili sa njima da napuste, da pobjegnu od njih. To je ovaj drugi stav učenjaka. Naravno, ovaj prvi je stav uh, oštriji, da su havarići. A ovaj drugi također stav nije uh, nije nimalo blaži, osim što, što ih nisu nazvali, samo da su uh, uh a sad ako neko kaže, pa dobro, ovaj, ti se nama naveo tu ulemu koju mi, jel, pusti tu ovaj, ulemu taguta, šta će nama govoriti Lema Taguta koja podržava državu Taguta i ovako onako svira, e, odnosno igra kako, kako je Amerika svira i tako dalje. ako neko ima e, tu šubhu, onda ćemo navesti, e, ovaj, navest ja četiri učenjaka koji su u zatvorima. Ili da od njih malo, malo izađe pa zatvore. Malo izađe. Znači to šehovi koji se ne boji reći istinu. Četvorca njih, a ima i mnogo drugih. A to je Abdulaziz Tarif, već ga spomenuo. On je u zatvoru. Znači, od ulemi zatvora, pošto ovi voli ulemu zatvora. Kaže on, kaže, oni kaže, eladine yusemune nusra wal ahrar murtadin wa yata'amaluna ma'hum ala hadal asas haulai havarđ. Kaže, oni koji nazivaju nusra i ahrar šam, misli se džabet nusra ahrar šam, kaže, nazivaju da su murtede, da su otpadnici i tako se prema njima ophade na tom osnovu, Kaže, oni su havarđi. A mi znamo da se oni opude prema njima na takav način. Znači, to je rekao Abdulaziz Tarifi. I još je druge, drugi stvari što nije bitno po pitanju toga da nije dozvoljeno sa njima da se bude pod njih, da se bori sa njima pod njihovom zastavom i tako dalje. E, od sljedećih koji također, koji govorio o njima, to je Suleiman Olvan, poznati šej koji je također u zatvoru već duže vremena. On kaže za Abu Bekra Bagdadija, Kaže, ma, in ma La ahlul haq. Kaže, nisu ga izabrali za halifu, odnosno kao namjesnika, e, ni Ehlul halli, wal aqdi, a to su stvari e, učeni ljudi i ugledni ljudi, utjecajni ljudi, e, koji imaju pravo da izaberu halifu ili namjesnika. Nego izabrano onako, jel, od svoje skupine od grupe kako je bio i nema on pravo hoće da kaže nema pravo da on bude da, da bude halifa ni se priznaje njegov hilafet kaže وَإِذَا كَانَ قَائِدُهُ وَالْمَسْئُولَ عَنْهُ kaže kada je njegov, vo, njegov uh, vođa kaže وَمَسْئُولَ عَنْهُ i onaj koji je odgovoran bio za njega uh, imen Zawahiri kaže ma radi an amelihi kada on nije bio zadovoljan sa njegovim djelom Kejfe talibul bi mubayaatihi. Kaže, kako on može da traži ostale da mu daju beju? A to ćemo govoriti poslije, znači. Ako, su se odrekli njih i ukazali na njihovo dalalet, na njihovo skretanje, znači Ejmel Zavahiri, odnosno Al-Qaida i ostali, oni za koji znamo da, da, su, da su od šejhova, po navodicima šejhova, uh, oni koji pretjeruju u tekviru, ako su oni njih odrekli i upozorili na njih, onda te možete misliti znači, na čemu su onda ovi. Također, od šehova koji su govorili protiv njih, naravno ovdje završio još Suleiman Van, kaže, se huva, uh, e, kaže, halifetul muslimin, kaže on, e, halifa muslimana, hata, uh, e, hata hadil efail, da bi on radio ovakve stvari, ovako da se ponaša sa ljudima kako se ponaša. Kaže doktor šeh Jusuf El Ahmet, koji također u zatvor, koji se ne boji reći istinu, govorio istinu i bio zatvaran. I sad je u zatvoru. Kaže al-Baghdadi lejse lehu vilaje šar'ije vola je džuzu Kaže Bagdadi e, nema e, nema šerijatski vilajet ispravan, niti je dozvoljena borba pod njegovom zastavom. Kaže li ademinu zulihi ila šar ilahi va ja radihi anhu. Zato što je odbio da se pokori Allahom šerijatu i što se okrenuo od njega. Znači kada je pozvan bio drugi muđadskih skupina da riješe taj spor. A oni su rješavali spor na koji način? Ili ćete nas prihvatiti i dati nama beju biti sa nama, ili ćemo se boriti protiv vas i pobiti vas. Znači, takav način se opode prema drugima. Kogod ne priznaje e, njihov taj el, hilafet. Također, šejh Abdullah Sad, koji također, znači, od šehova zatvora, znači, malo onda je do sad bio desetak puta u zatvor, malo bude, pa ga pusti, pa opet izađe, priča pa ga zatvori i tako dalje. On je također govorio o Dajšu, pa kaže, od prekršaja, šarijskih prekršaja, Dajša su sljedeći, je prvi, kaže, Adamu kabuliha bitehakum ila mahkama šarije, li fardil nezaat. Kaže, nisu, neće da prihvati nisu htjeli da prihvati, da im se presudi na šerijatski način sporove koje su imali sa drugim sa drugim e, grupama. To je prvi prekšaj. Kaže vokuhum fi tekfir bi gajri haq. Kaže e, zbog upadanja u tekfir e, na pravdi Boga, jel? Bespravno su tekvirili ljude. Wa hukmihim bi riddati ala men la yastahiqu zalik. Wa innama bi shubha. I kaže, zbog toga što su proglašavali otpadnicima druge, ko nije zasluživao to, osim zbog neke njihove sumnje u njeke. Kaže, fe edda bihim ila hada ila istibahati dima'i, kaže, a to je odvelo kod njih da su ohalalili krv ostalih. Koga ostalim, e, men hakemu bi bidalik, za kome su oni presudili da je, e, da je dozvoljena njegova krv, da je kafir. A kaže, vola jahva hot uratu amr A kaže, opasnost ove stvari nije skrivena. E, također je spomenuo kaže e, stvar koja, koja primijeta kod njih kaže Duhum, anil ilmi wa tahabbutuhum wa adamu tabassur adamu tabassurihim a to je kaže da su udaljeni od znanja i kaže da, da čine, odre, znači nemaju širijesko znanje, ne vraća širijesko znanje, nemaju učeni ljudi i ne vraća zato i zato se, jel, zato radi ovo što radi. I kaže, na osnovu toga, kaže, može se reći sljedeće za njih. Kaže, ed u meni bila hadi džema ila huruđi minha wal adijana. Kaže, pozivam one koji se prepisuju ovom džematu da ga napuste i da se udalje od njega. Kaže, edu eh, kibare hadi džema ila ružu ila haq, wa teubati ila la. Kaže, pozivam oni koji su prvaci ovog džemata, kaže, da se vrati istinu, da učine teubu. Kaže, ima đera minhum, od onog što su radili, kaže, min ahta i džesime, od ogromnih, krupnih grešaka koje su radili. U umuri azime i krupnih stvari koji su, se desile od sa njihove strane, od ljudi koji su pod njihovom komandom. Uh, Znači, sigurno ima mnogo drugih šehova koji su također po zatvorima, e, ispravni šehova koji su na ispravna kidi, na Menhežu, koji se ne boje reći istinu, e, koji, imaju ovakav stav. Odnosno, rečeno drugim riječima, meni nije poznato e, ja nisam našao, volim da neko nađe, nekog učenog čovjeka koji zaista ima šerijesko znanje, koji je pohvalio njihov rad, podržao njihov rad i koji je uz njih. Ako ima da, zna takvog čovjeka, nek, nam ukaže na njega. A, sada da ovu stvar podupram još nečim, a to je da je Ebu Mohamed Maplisi znači šejih e, poznat po tome da je pretjerio u tekfiru i da je označen od drugih šejhova da je pretjerio u tekfiru i govorilo se o tome u nekoliko navrata, da je on proglasio, da je rekao za njih da su na delaletu i da je ovo zulum što radi drugima i da nije dozvoljena borba sa njim i da je, ako ne prestane tako, da je obaveza i dozvoljena borba protiv njih. Također Ebu Qatade, poznati e, šejh e, koji je pretjerio tekfiru, ili kako mi kažemo tekfirovski šejh, također je rekao za njih, kaže očekujem od njih mezide e, Zeval, len Allahu lahum fil džihadi Kaže, očekuje se od njih da će još više otići oti skrenuti s pravog puta i da će, da će time odvesti da od uništenje u, svoje djelo koje radi i kaže Allah Žešanu sigurno neće dati bereketa u njihovom džihadu u Siriji. I još je rekao drugi stvari, uglavnom govoreći protiv njih. Također Ebu Besir, poznati e, šejh koji, se, e, koji je poznat od šejhova e, tekfira, je rekao za njih da su, kaže, Daješ el bagije galije dale. Kaže, to je skupina, grupa koja čini zulum, bagi, koja je izašla nepravedno protiv drugih. Galije, to, znači, to su fanatici, i kaže dale koji su dalaletu, A to kažu ovi za koje su šehovi šejhovi rekli, ovi šejhovi, znači kada su rekli oni da preteruju tekfiru, da su na dalaletu, onda možete misliti na kojim su onda ovi stepeni, ili na koje su oni stepenu dalaleta. <clears throat> Da sad ne spominje ovdje šta su rekli drugi učenjaci, popadana arura, blazi za fevdana, znači riječi, pa je onda izdata fetva od, uh, od Hejot Kibaru E, e, da su rekli o njima, opisali njihovo stanje. E, problem je ovdje, pa jedan krupni problem što, što se desio u islamskom svijetu, a to imamo i kod nas, da, je islamska država Daješ postići omladinu da ubijaju muslimane u svojim krajevima. Kao što je ovdje i kod nas bilo obnanjeno da jel, da, da bace otrov u vodu, da stignu do bio gdje god da stignu, proglašavajući sve one koji ne priznaju Deule Islamije i ne daju beju, uh, da su oni murtedi otpadnici, da se treba boriti protiv njih. Uh, to samo po sebi je dovoljno jel, da čovjek vidi da oni nisu normalni. To samo po sebi, ne treba dalje da idemo. Jel. Ne treba dalje da se i kaže jel u redu, nije u redu i tako dalje. Ako neko treba u to obježivati, znači onda je to sad već medicinski slučaj. Znači, naveli smo ovdje, znači, šehove koji su u zatvoru, ovi šehovi koji nisu u koji će neko reći pa nemoj nam ovi, jel, što su ovaj, e, ulema, države i tako dalje, koji su prodali vjeru e, za dunjalučki šićar i tome slično. Naveli smo lemu kao zatvor. Naveli smo ulemu koji su vođe tekvira bili, pretjerivanje u tekviru. A onda, jel, ostaje to, znači ostaje sad to da neko da kaže, pa dobro, ovaj, zar nije sad to šubha, jel? Oni za sebe kažu da su ehle sunne da ne tekviri e, ono koji, ovaj, koji, je, koji čini veliki grijeh, za sebe kažu da nisu havariđi i tome slično. To što oni za sebe kažu, to ne treba, ne da nas e, vara, da nas odvodi od toga, znači te njihove grupe, uh, neko, ako, kaže, ako, ako možemo nazvati šubhama, da oni znači, da e, kao što su neki učenjaci navodili u knjigama, da su havar, osobina havariža je da tekviri zbog velikog griha. Osobina havariža je da izađu na muslimanskog vladara, napravi revoluciju, hoće da ga skinu s vlasti. E, kaže, to se, kaže, nije ispunilo kod njih. E, sada nešto progovorimo o tome. E, znači, već smo e, spomenuli ovdje, znači da, dođemo do kraja nekog. Jesu li oni havariži ili nisu havariži? Ja sam naveo ta dva stava učenjaka. E, Allah zna najbolje. E, ispravno je to sljedeće. E, znači da devle islamije ili daješ ili isis ili Idiš, da oni bez obzira što se ispunjavaju ova dva opisa na njih da ih u stvari opisuju drugi opisu koji su došli u vjerodostojnim hadisima koji potpunjavaju taj opis Haridžija. A to je šta? Sljedeće. Znači ono što je došlo što je dabit teber kako kažu mnogi učenjaci, kada se neka e, skupina ocjenjuje da li su haridžije ili nisu haridžije, a to je znači ono što je došlo u šerijskim A to je ovim hadisom koje smo mi spomenuli. U tim šerijskim tekstovima hadisima spomenulo da oni tekfiri ostali muslimane, da ohlaljuju njihovu krv i da imaju e, loše razumijevanje Kur'ana, šerijski tekstov Kur'ana i Suneta, da su imaju kod sebe sefeha, a to je da su, znači, kao da su maloumnici, umnici, se kao djeca, i e, hadase to sin, da su da, glavnom nasjede na to omladina, mladi ljudi, neiskusni. Usto se još može dodati da su, da e, samo umišljeni i da misle da su oni jedini na haku, a da svi ostali na dalalitu, na kufru. Znači, ovo je ono što, se, što je došlo u hadisima, znači ova četiri, pet opisa. Znači, ohalalju krv tuđu, muslimansku, e, tekvire ih, E, imaju pogrešno razumijevanje poimanja širijetskih tekstova, ponašaju se znači kao maloumnici i da na to nasjedaju uglavnom oni koji su e, mlađih godina neiskusni. A ovo što su spominjali neki učenjaci, da je osobina Havariđa, da oni tekfiri mu te, kebira, da onaj koji, e, koji da ono koji čini veliki rijeh, ispravno je to, da tu nije uopće taj opis došao u, u hadisima. Taj opis Haridža uopće nije došao u hadisima. Tako, a da imamo, istina još, imamo takozvanu skupinu Haridža koji se pojavili za vrijeme uh, poslije Ali radi anhu, a to su Neđdat, velika skupina, poznata, da oni uopšte nisu smatrali, e, nisu smatrali e, onaj koji radi veliki rir, da je izašao iz Islama. Što znači da je ovaj opis proglašavanja zbog, kafir zbog velikog griha, da je to dodatni opis koji su učinjaci spomenuli a zato, zbog toga kažu učenjaci poput Kurtubija, Ibn Tejmije, Ibn Abdul Barra, kada opisuju opis Haridžija na sljedeći način. Kaže Kurtubi u, svom, u svojoj knjizi Mufim, kaže وَذَلِكَ ennahum, govori o Haridžijama, lemma hakamu bi kufri men haređu alehim min muslimin istebahu dimahum. Znači, to je njihov opis. Kaže, kada protekvire ono proti koga su izašli, koga, ko, po, po, proti koga se pobunili, kaže istebahu dimahum, ohalale njegovu krv. Onda kaže Ibn Taymije, kaže el havariš dinuhum el muazzam, kaže mufarakatu džematu muslimin vastihlalu dimaihim valihim. Kaže, e, njihova vjera je, kaže, da se razizu sa džematom muslimana, olhalale njihovu krv i metak. E, naravno, u nastavku kaže Ibn Taymije, e, kaže da oni ne ohalaljuju krv muslimana osim, što, osim zbog uvjerenja, kaže, illa li atikadihim ennehu murtedun, osim zbog toga što smatra da su oni kafir, protekvire ih. Također Ibn Abdelbar kaže, kaže Havarži, hum qawmun istahallu bima ta'awwalu min kitabi lahi dima el muslimin. Kaže, on su narod, kaže, koji ohalale, e, ohalale krv, e, krv muslimana, kaže, zbog ono kako oni razumiju nešto iz Allahove knjige. Kaže, e, wa bizunub. I proglašen kafir, proglašen zbog grijeha. Wa ali I dignu protiv njih sablju. Bori se protiv njih. <clears throat> A činjenica je to da Havariđi koji su izašli protiv Alije radi Allahanhu, da oni uopće nisu e, smatrali e, onaj, ono ko čini veliki grije da je kafir. Nego su oni protekvirili Aliju radi Allahanhu, Maviju i ostale ashabe samo zato što su odredili dva dva predstavnika iz jedne i druge skupine da izvrše presudu zbog spora koji je bio između avija i Ali A to je u šerijatu dozvoljeno. Dva hakema, dva presuditelja koji su to Znači, on su protekvili zbog nešto što je dozvoljeno. To znači, to je još veći belaj. Znači, nisu uopće zbog velikog griha, nego zbog onog što je dozvoljeno šerijat, on su protekvirili određenu skupinu, i, odnosno ashabe, prvenstveno, god je bio sa njim, i poveli borbu protiv njih. Što znači da kod Haridžija se može desiti, a to imamo, a kod ovih e, e dajše vraćamo se poslije na njih. E, također nije uslov da bi neko bio Haridžija da mora izaći protiv muslimanskog vladara, što se kod njih ne može jel, primijeniti, jer su oni poveli borbu u Iraku, nije bilo šerijskog vladara, poveli su u Siriji e, protiv e, Bešara koji svakako trebalo povesti borbu, znači, ali učenjaci koji govorili o temi, također kažu Havarić može biti osoba znači koja uopće nije uslov, nije uslov, o tome Ibn Temije govorio, Uh, i čak i Ibn Hajar i Nevevi, znači nije uopšte uslov da mora izaći protiv muslimanskog dara da bi se smatrao Haridžija. I čak kažu jel, e, da, da nisu nazvati zbog huruđa, zbog izlaska protiv muslimanskog dara, nego kao što kaže Ibn Hajar, kaže sumu bi zalikli je huruđu imani din, oni su nazvati Haridžima, Haridž znači nešto što izlazi. On su nazvati tim imenom zbog toga što su izašli iz vjere. Kaže huruđim ala hijaril što su izašli protiv najboljih muslimana. Ili kao što kaže Imam Neve u svom komentaru na Muslim, kaže na, na, sahih, Muslima, kaže sumu e, summu havarić li huruđim ala Nazvani su havariđima, haridžijama zbog toga što su izašli protiv džemata muslimana. Kaže, i, kaže ili vakile, kaže drugo mišljenje, kaže li huruđim an I što su izašli iz menheđa puta džemata muslimana. Ili kaže treće mišljenje, kaže zbog toga što je došlo u hadisu e, da je poslanik sallallahu rekao za onog e, koji je njega optužio za pravednost, kaže jahruđu min, di, i hada, izaće iz kičme iz leđa ovog izaće havariđi koji će poslije raditi ono što su radili. Najavljeni su već bili. E, znači, e, također ovdje sad e, dolazi, još jedna šubha. A to je, to je krupna šuba. Kažu, kod ove skupine nalazimo da ima kod nje pokornost Allah Đelšanu. Da se trude na lahom putu. Da hoće da primijene šerijat. Da se bore poti taguta. E, da da znači e, kod njih imamo vidljivi stvari koji su od islama, koji kazuju na islam. Iako imamo jel praksi naćemo neke čak i učeni ljudi koji kažu kaže la silete lehum bil islam, nema oni veze sa islamom. A poličari pogotovo kaže ovi nemaju veze sa islamom. Ali od političara se to ono uzma jel. E, Naravno ima stvari kod njih koji su od islama. Ali to ne, ne treba da zavara. Znači ova stvar koju smo ovdje spomenuli, znači da ulažu truda u ibadetu, u primjeni šerijata, borbi protiv taguta i tako dalje, te, e, stvari e, koje su, čak proglasi parolama svoje borbe. E, kroz čitavu historiju Havariđa, od onih skupina koje se pojavili kroz historiju, naći ćemo ovu osobinu. Znači, naći ćemo ovu osobinu da su imali kod sebe, znači spomenuo sam vam ja osobinu kod njih, prepoznatljivi su bili kod za vrijeme Emevija, da su bili jako hrabri i, snažni, sposobni borci u borbi. Čak žene su njihove bile jaki, veliki borci. Poznata je njihova e, e, vojskovođa jedne skupine, njihova bila Gazala, ime je bila Gazala. Da je bila veliki vojskovođa. E, da je nisu mogli ubiti. Vojska od uh, Hadžađ nije mogla ubiti osim, osim na prevaru da su ih sačkali, kad ni, niko je nije mogao dvoboj ubiti. Nego sačkali na prevar kada je ona hodala jel, ulicama ovaj, Kufe, neko došao za liđa kam, i kamenom i u glavu i tako da je oborio i tako prišli da je ubio. Nisu mogli drugačije da ubiju. Znači, ta stvar ne treba da vara muslimane, znači neke stvari koje se ispolje, koje, nama e, ukazuju, a to je stvar opisano u hadisima. Kaže, jahkiru ehadukum salatihum salatim, Kaže, e, e, neko će od vas, kaže, vi, ćete, kaže, svoj namaz omaložavati spram njihovog namaza. Vosijamehum, eh, vosijamehum I svoj post spram njihovog posta. Znači, tako su predano, eh, predani iskrušeni badetima. A to nalazimo i ono što je Abdullah ibn Omer prigovorio, znate jednu poznatu priču. Kada su Havariđi došli, kada su došli na hađ i došli, eh, ali znalo se da su Havariđi, su te skupine. Pa su pitali Abdullah ibn a on je čak klanjao namaz za nekima od njih. Ovaj, došao li pitali njega, kaže, jel, kakav je propis za, kad su obredima i hrama, pa te ujede komarac, jel, koji kefare trebaš dati? A onda on komentarišu, jel, pitate za komarca, kefare to komarcu, a vam ubijate muslimane, a ashabe ubijate, malo. I to ne pita, to je jasno ko dan, jel? Al komarac, to se pita. Kao što su ovi za datulu se sikirali i za, onu krmaču što su, i svinju što su ubili. A vam što su sina od ashaba ubili, to je kao, to je jasno, jel, ko dan, jel? Oko toga nema dileme. Oko proglašavanja drugog koji nije sa njima da je kafir, da mu je halal krv. Znači, ta stvar ne treba da se obmani. Znači, e, e, da kod njih, kao što kaže Ibn Hajar, e, kanu yuqalu lahum qurra'u li shiddati ijtihadihim fi i ibada. Kaže, među njima je bilo, kaže, kurra'a, karija. Kaže, zbog toga što su bili, znači, znači njihove, do njihove gorljivosti, žestine i vršenja i čtihada u tilavetu i badetu. Bilo je tih među njima. Međutim, šta je njihov problem? Problem je u fehmu. Jete al Kur'an. Ala gajri muradin minhu, kaže. Tumačili su Kur'an na ono što nije značio Kur'an, niti kur'anski ajeti. E, odnosno, u nastavku je došlo o Havaržima, kaže Johsinun e, el qaul wa yudhirune davete ha, kaže. Oni su lijep govor imali. Oni lijepi, lijepe parole, lijepu priču imaju. I, znači davu koji pozivaju to je znači da, da srce parajuće, znači zato on osvajaju omladinu, pogotovo preko interneta, ovih društvenih mreža, jel? Dođi, e, hoćeš hak, hoćeš hilafe, hoćeš pravi, pravi pravcati, žestoki, pravi islam i tako dalje, a ljudi se fataju na to. Znači to je ta mreža na koju fataju, znači e, e ljubomara, e, ljubomara omladine prema vjeri, ljubav prema vjeri. I želi, da, da, da, učine, ono što što je korist za islam muslimane. E, kao što kaže poslani samo u rivajetu kod Abu da i Ahmeda kaže yusinun al pile wa si unel fi'l. Kaže, znači bili su, znači dobro su znali pričat, govorit, kaže, ali su ružna djela imali. Znači, osobina njihova, dobro pričaju, a ružno radi. Ili u rivajetu, je te muni bi kelimetil haq, la tu govori riječi istine, kaže, ali ona ne prelazi njihove, njihova vratove. Znači, znači, u praksi rade djela koja nisu od islama. I zbog toga, zbog njihovih pogrešnih djela, zbog tekviranja muslimana i borbe ohladivanja muslimanske krvi, znači, proglašeno se najgorom sektom islama. E, a sve ovo što sam dosta spomenuo, Znači to ukazuje, znači dovode, hoćemo da donesemo neki zaključak da je bliži stav onih učenjaka koji su proglasili Daiš ili Idiš ili Devle Islamije koji su proglasili da su Havariđi, da su Haridžije. Jer, ova, jer ovaj opis koji je spomenut u hadisima, mimo toga da, da proglašuju, ono koji, e, koji čini veliki rijede kafir, mimo izlaska na, na, na muslimanskog dara, ta dva nisu došli u hadisma. Ovi ostali opisi se potpuno mogu znači, spustiti na njih. Opis ovo, znači, koje su spomenuli, opis ha, I zato je ispravan stav da se na njih, znači, može spustiti taj opis, E, odnosno taj sud, ta presuda da su oni savremene Haridžije. Ne samo to, nego neki učenjaci, lično sam neki čuo, kažu da su gori od Haridžija. Ono, našim jezikom kažu, oni su male mace za ove. Znači, ovi, ovi Haridžije su, znači, male, e, one mali, Haridžije prve su male mace za ove. Oni su makar nešto imali. Imali su bolje stvari, mnoge druge stvari u odnosu na ove. E, šta je kod njih problem? Znači problem, osnovni problem, pod jedan, prvo što su proglasili sve ostale muslimanske zemlje, da su zemlje kufra i rideta. I da je važiv svima iz drugih zemalja da učine hijđru na mjesta gdje, po, koje su po njihovom kontrolom. Znači to je opasna stvar. Znači proglasili sve ostale koji nisu sa njima i koji ne priznaju njih da su kjafiri. Onda dalje, da su proglasili e, svakog men halefom bil kufri vrida, ko se suprostavi njima, ko se, ne slaže s njima i ukori na njih i upozori na njih ili ne slaži se u nečem s njima, da je to kufr i otpadništvo ridet. To, na, ovo govorim na čega? Na osnovu ono kako su ophode prema onima s kojima su na terenu. Ili ga optuže da, znači, samo time što ga ne prihvata, znači, e, da, da je, da, da, je, da surađuje sa da, nije pravi iskreni musliman, da je, eh, kak se zove, da je napravio izdaju prema muslimanima i tako dalje, eh, da surađuje sa tagutskim vlastima eh, i oni su čak imali od šartova, kad su, kad su razgovarali sa određenim drugim grupama muđahijskim, prva stvar da bi razgovarali, kaže trebaš proglasiti Ujedinje nacije da su keafri da se odrekneš njih i da nemaš veze sa njima, nikad ne, smiješ primiti pomoć od njih i tome slično. Znači to su neki njihovi šartovi koji mora, koji imaš ispuno da mogli razgovarati o tome, ako ne razgovaraju, s proglasi Afrima i onda zna se kako se borili protiv njih. E, treća stvar, da su ohalalili borbu, svakog, borbu protiv svakog onog ko nije na njihovom menedžu, koji odbije da se njima pokori njihovoj državi izmišljeno i umišljeno. Kogo se odbije, znači e, e, e, ohalali su njegovu krv i borbu protiv njega. I to ne samo javna, javno se bori, nego su dozvolili da se takvi ljudi otimaju, da se, na prevaru ubiju, da se zatvaraju, da se muči, znači ne samo unutar njihove države, nego i van njihove države. I to, na to postiću omladinu. I to nama poznato. I zato govorim, znači, pazite, zamislite, te, zamislite ta ovjerenja, ta svatanja da poručuje e, muslimanima ovog kraja koji njih priznaju da ostale ubijaju, gdje god stignu. Znači, to, to, znači, e, to normalni, e, normalno musliman ne može tako nikad nešto tako pomisliti. I naravno, na njih, na njih se odnosi onaj dio hadisa, vjerodostojno Tefkali, jako ehlel islami, Ubijaju sljedbenike Islama, a ostavljaju sljedbenike mušrika i kufra, e, keafira. I to je tačno, u praksi je to tako. Oni, sve borbe koje vodi, vode borbe protiv muslimana. Uglavnom, jel? osim oni koji se, se našli u njihovoj državi. E, također uzovo se dodaje da su ohalalili i metak muslimana koji su oni proglasili, e, dozvolili da se bori protiv njih i proglasili kafirima, što je poznato u praksi. Eh, onda također ovaj, proglasio da su oni jedini ispravni na menheđu da je svako drugi ko se njima ne slaži, da je on izašao iz islama i da je propisana borba protiv njega i neprijateljstvo prema njemu. Kogod ne privata njihov hilafet i njihovo namjesništvo, da je on time izašao iz islama, da je halal njegova krv da se bori protiv njega. Znači to u praksi imamo, to je jasno kod dana. Znači ne treba se ubeđivati da neko kaže daj dokaz za to a onda također kad ovdje još jednu stvar, a to je da među njima nije poznato da ima učenih ljudi učenih ljudi za koje se zna da su stekli šerijatsko znanje, da su ga uzeli od učenjaka, da su u njihovim skupinama i da njih podržavaju i da njih opravdavaju ono što radi jer mi, pazite, mi imamo ovaj, e, šta je, e, šta je zanimljivo tu, da imamo onaj slučaj kada je Abdullah ibn Abbas, kada je otišao kod skupine Havariđa, kada je poslao Alija radi pa kada je, a, nabas, je ibn Abbas njima došao, rekao je njima, e tejtukum min indi sahabeti nebi sallallahu alaihi sallam, min el muhađirine vel ansar, wa fihim unzile, wa lejse fikum minhum ahad. Kaže, ja sam vam došao od ashaba, muhađira i ansarija, kaže, a njima je objavljen Kur'an jer su oni pregovarali oko razumijevanja Kur'ana i ko može učiniti presudu. Kaže, njima je obavljen Kur'an, a kaže, nema nikog od njih među vama. Nije niko bio da shaba među Haridžijama. Znači, ni bili neučeni ljudi, neuki ljudi. Baš onako kako su opisani u hadisima. I zbog toga se, znači, potpuno ovo može na njih odnositi o čemu mi govorimo. A da sad ako tome još dodamo njihovo, jel, e, njihova umišljenost, da su oni jedini na haku, na istini, e, njihovo omaložavanje leme učenih ljudi, i bilo čijeg truda i rada za islam i za hajr islama, kao da niko nikad ništa nije radio, kao da niko nema znanja, niko ne treba pitati i tako dalje, kogod ne priznaje i ne slaže sa njima ono na čemu su oni. Znači tome kad se još doda, znači na kraju znači, nema sumnje da, znači po meni nema sumnje da, znači spomenuo sam dva stava učenjaka savremeni, e, a, znači po mene nema sumnje da se ovaj opis Haridžija da se odnosi, da, da se potpuno odnosi na njih, da su oni savremene Haridžije. I e, zbog toga što savremene Haridžije, znači e, sa njima se treba obhoditi kao jedno od najopasnijih sekti. zašto je ovo bitno? Ovo je bitno iz razloga, znači ako se mi obhodimo prema nekim ovama novotarima kod nas, ovaj neke rade novotarije fikske, ovaj ono, ovaj nešto, ovaj dovi me vludi, ovo ono i prema njim mi smo malo ono strogi, ono namrštimo se, ljuti. Znači, a to, su, to jest vrsta novotarije, a to je znači neuporedivo sa, ovakvim poimanjem islama, sa, na znači, čemu je ova sekta. Znači, neoporedivo, ne može se uporediti. Prema tome, prema ovima se čovjek mora, e, mora e, dosta drugačije i ispravnije odnositi kao, kao najopasniju sekti u islamu. Naravno, ovo, znači, kad kažemo opis za njih sve, da su, e, kad kažem da su Haridžije ili ono što drugi stav učenjaka, da su na dalaletu i da su zulumčari i tako dalje, da su fanatici, ovaj, to ne znači da je svaki pojedinac koji je sa njima na tom stepenu. Da znači, može, znači, ima među njima sigurno ljudi, skupina koji su, koji su obmanjeni, koji su greškom usli, koji žele hajr, međutim, eh, na pogrešan način ili obmanom ušli su tu i eh, djeluju sa njima. Znači, ovo govorimo, znači, u opšti propis, a pojedinačno, znači, vraća se na pojedinca, svakog od pojedinca.